in menso, morne propenso, meng ciang muta, helpon refuta, sebdec septage sidis senage. Tiam, angoro pro la horroro pri, la terrura crimo ce mura igis shin agi, cae veston shirante al nordo nud plande migre ec vagi de loco a loco cun vea revoco muron siegi, rocoin pet pregi. Dum la pilgrimo plore pro crimo, plore cae plende, plore cor funde, plore cor vunde, plore langvore, plore stertore, plore dolore, plore, nur plore, ciam ce mure, rampecai cure, ploris, milarme, cricis, alarme, alla demonoi, rocoi, cae stonoi, serce sin trene, și ciu pașe migris cis locotena lin cașe. Ientie brue ter treme de true, la rocoi moliĝis, korhavaj ec igis, miracle disfalis pro l' forto de am, cae cion si petis, nun al ŝi elĵetis en muran skeleton de ŝia van. Pri la miracla cedo del stonoi, pro funebranta plor fiancina, al si tui curis la homoi, vocis lin alla loco ruina. Venis li vidi, vido lin vencis, charmeng ciang ec veste cifona per sia belo, miron pretendis. Prisci decidis volo ordona, ci igios en rang, ce la tron sejo de si huang. Estu dot tiel, min alviligu, sed ien condice, turon levigu, seb sep stupan turon en alto, supre sur clifoi sur la basalto. Tien min lasu lin pri funebri, sepdec in larmi suffere por li la lastan culton celebri, poste min via havu vi tere. Iel ocasu lauzia strang. Degne consentis nun si hu ang de xep stupoin supren și iris, cun la vidvina viva cor vundo, arde cun van cunigi sopiris, do și de turo saltis al fundo, sube la gheto cion iaglutas, ancau shin prenis ondoi por pazo, sed en or fiscioi viva și mutas. Ravas lotuse sur la surfaco. Tiel aflikte fablas la lang prige fiancioi dum si hu ang. De nord al sudo dum iarcentoj la migra canto vagabondas, ripete ciam turnai ventoi de sud al nordo gin racontas. Dum maja nokto sub lunlumo, kiam ancora jamo bolas, tre ofte shainas en che ke menkciang cae van parolas. Ah, ah vi alini, tras tombai amantoi ni plendas in la vento al passant, doi. Conquista carezzo mi estas, silxona susuro via amata. Sur la galazuro vi estas Lotusul în luma mia amata. Suspiras spirgison parfuman, sente silen lună Sonnenlunelumann. Lante lulante, la laga, lazuro.